Epeide peide filus e calesa, el ce proseme, cae etoimason hemin, panta ta hreia onta, eis deipnon, cae toi mageiroe, eipe hina ta prosfagia, calos artusei.